يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kushaamini. na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم Enyi mlioamini, Iepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi. Wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya ndugu aliyekufa mnalichukia hilo na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba mwenye kurehemu ya ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير enyi watu hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye habari قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم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 Hao ndio wa kweli. Qul atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bikulli shay'in alim. Sema ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين Wanakusimbulia kuwa wamesilimu. Sema, msinisumbulie kwa kusilimu kwenu. bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Enyi mlioamini, wanaume katika nyinyi wasiwadharau wanaume wenginewe, huenda hao mbele ya Mwenyezi Mungu akawa bora kuliko wao Wala wanawake waumini wasiwadharau wanawake wenzao, wenda pengine wakawa hao ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao. Wala msifanye kuaibishana nyinyi kwa nyinyi, wala mtu asimwite mwenziwe kwa jina la kumuudhi. Ni uovu mno kwa waumini kutajwa kwa upotovu baada ya kushasifika kwa imani. Na wasiorudi wakaacha waliokatazwa, basi hao peke yao ndio waliojidhulumu nafsi zao na kwa wadhulumu wengineo. Enyi mlioamini, jitengeni mbali na wingi wa kudhania dhana mbovu kwa watu wa kheri. Kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi zinazostahiki adhabu. Wala msiwe mkitafuta aibu za Waislamu. Wala msisengenyane, yani kumsema mtu nyuma yake kwa jambo linalomudhi. Hebu yupo yeyote kati yenu anayependa kula nyama ya ndugu aliyekufa bila shaka hayo yanakuchukizeni. Basi chukieni pia tabia ya kusengenyana na kusemana. Kwani haya nayo ni mfano wa hayo. Na zikingeni nafsi zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri zake na kuyepuka yakatazayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kukubali toba ya wenye kutubia, mwenye rehema kunjufu kwa walimwengu wote. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi sawa sawa kutokana na asili moja ya Adamu na Hawa na tukakufanyeni mkawa wengi kwa mataifa makubwa na makabila mengi ili kutimie kujuana na kuawiniana baina yenu sio kubaguana na hakika mwenye cheo cha juu miongoni mwenu kwa Mwenyezi Mungu duniani na akhera ni yule anayemcha yeye zaidi hakika Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua ni mwenye habari za dogo na kubwa la kila jambo Wakazi wa majangwani wamesema kwa ndimi zao, tumeamini ewe Muhammadi, waambie bado hamjaamini, kwa sababu nyoyo zenu bado hazijasadiki hayo mnayotamka. Lakini nyinyi semeni tumefuata dhahiri ya ujumbe wako. Bado imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kweli, hatukunyimeni hata chembe katika malipo ya vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuwasamehe waja wake, ni mwenye rehema kunjufu kwa kila kitu. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kisha hapana shaka yoyote inayoingia katika nyoyo zao kwa hayo wanayoamini. Tena wakapigana jihadi kwa kutoa mali yao na roho zao katika njia ya utiifu wa Mwenyezi Mungu. Hao peke yao ndio walio kweli katika imani yao. Ewe Muhammadi waambie kwa kuwakanusha ile kauli yao kuwa wameamini. Ndiyo hivyo ati mmempa habari Mwenyezi Mungu kuwa nyoyo zenu zimesadiki. Na Mwenyezi Mungu peke yake anajua kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Wanaona kuwa kusilimu kwao ni kukunga mkono wewe Muhammadi. Na hivyo inastahiki wewe washukuru. Sema, msinisumbulie kusini mkwenu, kwani kheri yake mnaipata nyinyi. Bali ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ni ihsani kwa kukuongoweni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli katika hayo madai yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anajua kila lililofichikana katika mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona vyema yote miatendayo.